петата глава носи наслов «Значи не можеш да одиш по вода». Знак прашалник. Можеме или не можеме? Што видовме до сега? Зависи како гледаме. Зависи како ќе земеме. Но еве да ја замислиме повторно онаа гледка на Галилејското море, или езеро, но малку видо изменета. Бранови, ветар, и се доближува до е, значи кон бродот, кон е, чамецот на кај што се наоѓале учениците една силуета. Учениците пребледнеле од страф. Исплашени. Но Исус се слуша ни стаа темнина и вели, јас сум, не плашете се. И Петар, кога го слушнал и кога видел дека тоа е Исус, што му вели, Господе, ако си ти, нареди ми да дојдам по водата. И Исус му вели, дојди. И Петар гледа во темнината, во ладните бранови, го одмерува расстојанието меѓу себе и Христа и си мисли, нема шанси. Нема шанси. Нема шанси како ќе одам јас по вода. Че значи, тоа е делот кој што е изменет Нема шанси да одам по вода. И тој се колева. И неговиот момент поминува. Толку. Ние сме лишени од едно големо, од еден голем пример а, за значи, една лекција на верата и никој, ни еден човек не одел по вода. Освен Исус, и тоа тој Бог човек. Ова сценарио може, би, може и да биде вистинето. Петар можел многу лесно да се обескрби, уште на почетокот, и воопшто да не појде. Би било трагично наистина за нас да го немаме таквиот пример, но еве уште една приказна која што го открива истиот факт, дека ако ние мислиме дека не можеме, наистина и нема да можеме. Некој човек поминало покрај, сте услушнале ова, покрај зоолошка градина и видел слон, токав, огромен, врзан за една тенка метална жица, за таа жица ланец, и ланецот е на мало колче. Ограда пред него половина метар, и човекот почнал да разговара таму со еден од чуварите, едноставно не можел да свати ситуацијата, како токав огромен слон, врзан за топка една тенка жица и ланец, едно мало колче. Па тоа е ништо, мислам, тоа е како вас да ве врзат за чкорче од кибрит. Значи, слонот може во секој момент да се ослободи. Но, приказната е тоа дека од мал бил така трениран и така чуван и така врзан за едно тоа мало колче и тој едноставно си умислил, тој знае, тој сваки едноставно знае дека е невозможно да се одврза. И дека му нема спас. Врзане и врзане за навек. Дали тоа може да се случи во нашиот живот? И мислам, мора да признаеме ке тоа е <laughs> секој поминал из вакво искусство. Може би и денес ке поминувам. Ако ние сме се умислили, ако ние свакеме дека не можеме да го победиме грео, па и не можеме. Зашто ние Наистина не можеме. Значи слонот не го одржувало колчето врзан, туку неговото уверување дека не може. Или еве, писателот на оваа книга, Томас Дејвис, го пишува и своето лично искуство во кое што може да се видиме мнозина од нас, иако малку е, значи во делови е слично на нашето, во делови може би не. Вели како постар тинеджер се крстев и станав верник на црквата на 2007 ден, бев многу искрен, сакав да бидам вистински христијани. Ги проучив основните вистини на Библијата, како што стоеше по правилникот. Некаде при крајот на проучувањето една или две лекции изборуваа за тоа како треба да живееме христијански живот. Така и се приклучив на црквата и ја започнав својата борба со себе и со гревот. До овде сите се ноѓаме. Сите ние се подсетуваме на некои денови минати, и може би не толку минати. И вели и овие двете, значи и јас самиот и гревот, сдружени со лукавиот и луд сатана, многу брзо и лесно ја усвоетија мојата одлука да бидам вистински христијан. <coughs> и што се случува? Ме обзеде разочарување и обесхрабреност. Во текот на наредните години на мојата младост се држе покрит црквата, повеќе или помалку, понекогаш повеќе, понекогаш помалку. Па сепак и понатаму бев искрен, а желбата да бидам вистински христијанин и понатаму постоеше. Покасно почнав да студирам теологија, а потоа станав и проповедник. Понекојаш за време на студиите ја разгледував можноста за победа над гревот, над секој грев, но поразот од кого што патев хронично и разговорите со другите ме уверија дека гревот, цртичка, себичност, завист, любомората, нетрпеливост и сето друго, ќе делува во мојот живот се доека не дојде Исус и сето тоа не го уништи. Значи, едноставно, со тоа ќе се носам целиот мој живот. Мојата задача е си мислев да се надевам во Христа и да се борам колку што можам, но не очекував дека ќе постигнам потполна победа во овој живот. <clears throat> така беше поставен ланецот и колчето. Кога од време на време читав од Библијата или од духот на проштото, дека ветувањата за победа можат да се постигнат овде и сега, како што ние прочитавме едно во Филипијаните Се можам преку Христа кој ми дава сила. Кога од време на време, значи, читав такво нешто, го читав тоа како некоја гатанка, мислејќи дека тоа мора да значи нешто друго и не е она што пишува, во суштина. Ова, низ ова истото самиот да се поминува. На маргината на една од моите книги од Духот на пророштото се уште стои белешка запишена пред повеќе години со прашање и копне за победа понудена во една од речениците на таа страница. Не можев да ја сватам таа можност. Реченицата ветуваше слобода, но јас бев уверен, насочен во уверување дека верата во Христовата сила не може да освари моментална победа. Така бил уверен, нормално дека не можел ни да победи. Како слоно што бил убеден дека не може да избега од тој ланец и тоа колче. И сега, се враќаме малку на она илустрација со пета, која што ни е главна за размислување на сите овие глави од оваа книга. Дали му било јасно на Петар дека па не може да оди по вода? Дали било потребни некои лабораториски испитувања? Може, не може. Или најнормално од наблюдување, од, од секој секојдневието, знаеме дека човек не може да оди по вода, не може да бидеше одржан на површината од водата. Тоа е спротивно на сите физички закони. Значи, потполно му било јасно. Знаел дека не може. Во овој контекст, вели, е интересно да се забележи дека верата му предходела на знаењето. Значи, Петар покажал вера, иако знаел дека не може, тргнал на заповедта од Исуса дојди. Чи значи, верата му предходи на знаењето. Знаете, ние често пати ќе кажеме, па дај ми докази, за да поверувам. И тоа често пати во Библијата имаме спротивни случувања, и тоа не е едно. Еве да речеме, може да отвориме момент во Матеј 9 да видиме еден момент со двајцата слепи, Матеј 9 глава, кој што Исус ги исцелил, како и мнози на други. Матеј 9 глава би читале, може би, од 27-от, да. И кога Исус си одеше оттаму, двајца слепци го следеа, викајќи избрувајки, смилувај ни се, сине Давидов. А кога дојде во куќата на слепците му пристапија, а Исус им рече, верувате ли дека можам да го направам тоа? Му рекоа, да, Господе. Немате докази од. Верата предходи го доказите. Веруваат, Исус ги допира и ги изцелуваат. Кога таткото на момчето обседнато со демон го покажал својот сомнеж, велејќи му на Исуса во, Мате, во Марко 9.22, ако можеш нешто, смилувај ни се и помогни ни, што му вели Исус, го предупредил за недостиг на вера. И му рекол, ако можеш нешто, се е можно за оној кој што вера. Повторно избор, се. Се можам преку Христа кој ми дава. Се е можно за оној кој што верува. Погода со спознанието дека неговото сомневање може да го спречи исцелувањето на неговиот син, таткото во страв повикал, верувам, помогни му на моето неверие. И тоа било доволно за Исус. Во страв повикал, верувам, помогни му на моето неверие. тоа искрено, кажа, помогни му на моето неверие. И врз основа на ова, иеко колеблива вера, Исус ќе покаже својата сила. Ќе се случи чудо. Сега имаме уште еден пример овде, со еден управник во една адвентистичка установа, спомнат по име Джеймс Левер. Тој човек бил перфекционист. И затоа често бил задоволен и незадоволен од луѓето што работеле со него. Знаете, обично перфекционистот <laughs> го има тој проблем. јас сум во некоја смисла, може би. Имам, имам некој мал проблем со перфекционизм во некоја област. Нему сите тие му се чинеле, значи сите околу него, скоро како грешно немарни спрема работата, повеќе интересирани за плата, за некоја забава, за било што, ама не за работата. Така гледал на нив. Неговото незадоволство растело од година во година и ситуацијата станала толку напната што почнал да вика на своите луѓе. Почнал станал нервозен. Тој не сакал така да постапува со нив, но кога напнатоста достигнала одредена точка, не можел веќе да се собрува Неизбежна последица била овој човек да биде префрлен во друга установа, а потоа и во трета. Поради овие преместување влегал во непријатности со своите предпоставени. Во него се повеќе растела огорченост. Станал емотивно нестабилен, а ова пак предизвикало разни телесни проблеми и болки. Знаеме, емоциите се поврзани со телото, психосоматски заболувања, така наречени. Психо и сома. А, стана емотивно нестабилен, значи, и ова предизвикало големи телесни проблеми и болки. На крајот се нашол на работ на нервен слон. Дури до таму дошли се Во една таква состојба се сретнал со христијанин кој што ја открил тајната на одење по вода. На верата. Кој што пак во Исус пронашал победа над своите греови. Дојка разговарале, Джеймс почнал да сваќа. Во него се појавила надеж дека и тој може да најде одгор на своите проблеми и да го среди својот расцепкан живот, несреден живот. Со вера започнал да гледа на Христа и да оди по вода. Да се подсетиме. Петар одел успешно по вода. Контра сите закони, доека погледот му бил вперен во Исуса. Штом го свртел? Што од страв? Што од сомнеш? Што од тоа да се покаже пред своите уче... соученици, да кажем, дека ете, постигнал нешто неверојатно, тој веднаш во истиот момент почнал да тоне. Значи, во него се појавила надеж дека и тој може да најде одговор на своите проблеми, да го среди својот расцепка живот. Со вера започнал да гледа на Христа и да оди по вода. Дружејќи се со Христа, забележал дека неговата нервна напнатост исчезнала. веројатно го почувствувал меѓу другите благослови и мирот, што го надвишува, надминува овој свет. Мир кој што не се постигнува со диазепами, со лексилиум или со не знам какви смирувачки средства, кои што е, се е едни од најтрошените лекови на денешницата. Току мир што го надвишува светот. Дружејќи се со Христа, забележа дека неговата нервна напнатост исчезнала. На него, на него изненадување и зачуденост почнале да се менуваат и неговите ставови. Гревовите кои што ги имал во својот живот, од кои што мислел дека никогаш не може да се отараси, били искоренети. Огорченоста што е имал спрема луѓето со кои што работел почнала да исчезнува, а со неа и сите негови телесни проблеми и болки. Едно по друго проблеми исчезнувале. Одејќи со вера крај Исуса, од час во час се повеќе бил воодушевен од промената што се случувала во неговиот живот. Че живеел еден вистински победнички христијански живот. Но, што се случува? Тогаш во еден момент се сретнал со еден друг човек, за кого што вели писателот овде, можеме да кажеме дека е важна личност, можеме некој ДР или МР по теологија или по И дојка разговарале Джеймс во својата непотоплива вера со големо водушевување почна да му кажува за сето она што се случува во неговиот живот. А овој познат човек, важна личност. Овој почитуван човек го слушал со мнежливо, затоа што знаел дека не може да оди по вода. Дека невозможно да се оди. Дори ако мислиш дека можеш, тоа значи дека си само во заблуда, само си замислуваш. И така започнал да го советува Джеймс, предупредувајќи го да се отрне од неговиот фанатизам. За овој човек, помислата, самата помисла, умисленоста дека тој оди по вода е всушност фанатизам, тоа, тоа нема врска со реалноста, по па сите знаеме дека никој не може да оди по вода. <clears throat> Му рекол дека поради нашата грешна нижа природа, не е можно да се постигне потполна победа над греот. Вакви ги има мнозина. Вакви ги има и лјадници. И во адвентизмот, а да не зборуваме надвор. Почнал да го советува, значи почнал да му кажува дека не е можно во нашата грешна природа да се постигне победа над греот. Па како тоа Исус постигна победа над греот? во која тоа природа беше. Видите колко е битно, значи, таа, таа златна алка, што вели Елен Вајт, природата Христова. Исус не остави пример. Исус можеше, а и самиот тој ни вели дека се можеме со негова помош. И добро би било да си го приспита својот живот и верување и се што доживува. Уште му рекол на Джемс дека сето тоа звучи многу опасно. можеш да бидеш преложен, можеш да навлезеш во фанатизам, веќе влегуваш и така натаму. Познавајќи го овој човек како образувана влијателна личност, Джеймс некој, некој е известно време останал збунет и несигурен во своето искуство. Што го збунило Джеймс? Зашто овој бил учен, овој бил имал титула и веројатно овој повеќе знае од мене. Веројатно оние стихови што јас ги читам во Библијата не се така, Тој подобро знае да е толку од Библијата. Познавајќи го овој човек како образован, на тоа го читавме, тога се сетел на зборовите. Се можам во Христа Исусе кој ми дава сила. Стико што некој го прочита вече од вас. Филипјани 4.13. Или Јуда 24 стих. А на оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни но радосно воскликнување пред својата слава Слава, величие, сила и власт. Што е ли стихот? А на оној кој може да ве запази од сопнување, од падјање. Помислил на да зборовите од духот на проштото како што се следниве. Два цитати од Ривиоен Хералд. Луѓето можат на овој свет да постигнат совршенство на карактерот, соработувајќи со божествената сила. Или следниот, ние можеме да го покажеме ликот, да го отсјаеме ликот на нашиот Господ, можеме да ја спознаеме науката на духовниот живот, можеме да го прославиме својот творец. Три пати можеме. Тогаш, верата на Джеймс, оваа негова колеблива вера, почнала повторно да се зацврстува. Знаел дека тоа е она што Бог го прави во него, се почувствувал сигурен и сватил дека тоа е она вистинското. Дека сепак не треба да му верува на онај познат човек високо образован веројатно. Така кризата поминала, а победата завладеала. Но можело да биде во неговиот живот и многу поинако, како и во животите на многу други. Едноставно факт е дека ако ние сметаме дека не можеме, тоа што наистина не можеме. Меѓутоа, како можеме да сметаме дека не можеме? Да, лесно е да го кажеме тоа, дека не можеме ако гледаме на себе, ако гледаме на своите слабости, ако гледаме на стотици наши падови. Често пати се подсетувам от тоа однака како една убава критика на онаа мудрост кој да ја запишал, наистина е добра. Секој оној кој што <laughs> се спрепнува по вторпот па од еден исти камен, заслужува да се ја скрши ногата. <laughs> Кој знае колку нози искршевме ние, да бидеме реални во нашиот живот. Кој знае колку падови доживеавме. Но тоа е секогаш затоа што гледаме на себе. Треба да престанеме да гледаме на себе, треба да почнеме да гледаме на Христос Семокријот. Не можеме сами, но со Него можеме. Да предпоставиме вели овде дека Джемс поверувал дека е во заблуда. Да предпоставиме дека заклучил овој дека заклучил овој човек е во право, па тој е угледна личност, тој е учен, тој тоа го знае подобро од мене, навистина не можам да одам. Ако донел таков заклучок за Джемс, би немало друг излез, освен да почне да тоне, како што почнал и Петар да тоне. Друг излез нема така неизбежно би се вратил во својот немир, својата огорченост, во своите болки и страдања и можел дури да доживе и нервен слом. Многу е веројатно дека би можел значи, да, добие, да добие и нервен слом. Необично зарем не, Джемс го пронашал единствениот вистински одговор за своите проблеми, а тоа е со вера да гледа на Исуса, барејќи решение за нив. Кој е одговорот, единствениот вистински одговор за сите наши проблеми? да гледаме на Христа со вера и да бараме решение за нашите проблеми. Кај Него, а решение за се постои. Да се подсетим дека Господ е посебно специализиран да ги решава нерешливите проблеми. Затоа што е муке. За него нема нерешлив проблем. Пронашол решение мир и осведочување и вистинска спремност да плива во своето искуство како што не можел никогаш да порано во својот живот или поточно да оди по водата, по тие немирни бранови. Да престанеме да гледаме на себе е наручението од оваа глава, според мене. Да престанеме да велиме не можам, не можам, не можам. Или Тоа е добро да го кажеме, свакајќи дека вистина ние сами не можеме, тоа е факт. Но да гледаме на Христа и да не го тргаме погледот од Него, без оглед на тоа што многу бранови може ке поминат, да гледаме со тие духовни очи, да се закотвиме со својот поглед во Него, зашто Тој може се, Тој постигнал се, Тој ги знае сите наши проблеми, Тој ги знае сите наши маки, Тој е нашиот правосвещеник што поминал не сите искушенија, но не паднал и затоа надобро знае да ви помогне во секој искушение, во секој, секој проблем и знае како да не получи, да не паднеме, да не одржи, значи да не паднеме. Наистина без него не можеме ништо, а со него можеме се. Тоа се тие две одредници што може и мене ме водат во мојот живот, а не е лошо сите нас да не водат токму овие два стиха. Јован 15.5, Филипијаните 4.13. Нека му е слава на Господи, нека овие стикови ги помниме не само оваа седмица, но и понатаму во нашиот живот. Слава на Господу уште еднаш. Амин.